Book 2 სურვილი სურვილი მოწევა გნებავთ მოწევა გნებავთ ცეკვა გნებავთ ცეკვა გნებავთ გასეირნება გნებავთ გასეირნება გნებავთ მოწევა მინდა მოწევა მინდა გინდა სიგარეტი გინდა სიგარეტი მას ცეცხლი უნდა მას ცეცხლი უნდა რამის დალევა მინდა რაიმეს დალევა მინდა რამის ჭამა მინდა რაიმეს ჭამა მინდა მინდა ცოტა დავისვენო მინდა ცოტა დავისვენო. რაღაც მინდა გკითხოთ. რაღაც მინდა გკითხოთ. რაღაც მინდა გთხოვოთ. რაღაც მინდა გთხოვოთ. რამეზე მინდა დაგპატიჟოთ. რამეზე მინდა დაგპატიჟოთ. რა გნებავთ? რა გნებავთ? გნებავთ ერთი ჭიქა ყავა? გნებავთ ერთი ჭიქა ყავა? თუ ერთი ჭიქა ჩაი გნებავთ? თუ ერთი ჭიქა ჩაი გირჩევნიათ? ჩვენ სახლში წასვლა გვინდა. ჩვენ სახლში წასვლა გვინდა. ტაქსი გნებავთ? ტაქსი გნებავთ? თქვენ დარეკვა გნებავთ? თქვენ დარეკვა გნებავთ. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de